บุ๊กทูสี่สิบสี่แคทริสเดชมแคทูริไปเที่ยวกลางคืนพรามุกุสวาคาเรที่นี่มีดิสโกเทกไหมอาร์เจย์ไรดิสโกเทกที่นี่มีไนท์คลับไหม Archei irán a c t i n i s clubas? ที่นี่มีผับไหม Archei irá smokle? เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร Ką šiandien vakare yra อ e a t r e เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Ką šiandien vakare yra kine? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Ką šiandien vakare rodys per televizorių? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับอร์ดารีรับเบลตูอีเทอาตรยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับอร์ดารีรับเบลตูอีกินะยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับอร์ดารีรับเบลตูยูฟุตบอลวอร์จีบัส ผมต้องการนั่งข้างหลังอชชนเเเดียูซตปผมต้องการนั่งตรงกลางอชนเเดียูซผมต้องการนั่งข้างหน้าคุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Ar galite man ką nors pasiūlyti? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kada prasideda spektaklis seansas? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Ar galite man nupirkti bilietą? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Ar čia netoliese yra golfo aikštė? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม ar čia netoliese yra teniso aikštė? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Ar čia netoliese yra uždaras baseinas?